Денес имам намера да започнам една серија која што ќе носи наслов, заеднички наслов, чашата на спасението. За мене е една многу убава и интересна тема. И имам намера првите две предавања и проповеди денес, сега и навечер да поминат само како аудио снимки. Затоа ја неаме камерата сега. Би сакал на почеток сите што ќе ја слушаат на интернет проповета, што ќе сакаат да ја слушаат, само да ја слушаат. Има некои верници кои што на почеток не ги разбирав, сакаат да и бара аудио снимка од проповед. И кога ги насочувавме на страница каде што може да ја проследат целата проповед со се видео снимка, тие не сакаа, велеа, не, не, не, дај ми само аудио снимка и беше малку чудно. Конкретно, еден брат кој што така бараше, подоцна го сватив зашто го барал тоа. Јас лично а, слушнав една проповед по препорака на брат Саше, одамна беше пред повеќе години, од еден протестантски баптистички пастор. Тој има обичај да сите негови проповеди ги ги постира на интернет само како аудио снимки. И да ви кажам право, кога слушам, значи, кога гледам, интернетот е полн со видео материјали. Толку полн, што кога ќе ми се сервира мене некое видео, или ако се интерес... дори се интересирам за некоја тема и, и ќе влезам некаде и таму ми се сервира видео за таа тема и ја едноставно ја затворам таа страница, не ме интересира и барам нешто што е како пишан текст, барам да го прочитам. Толку е, толку е видео материјалите се, толку значи полни, интернетот толку полн со нив, толку бројни, што едноставно, барем кај мене, а знам дека постои кај други, постои една одбивност, повеќе да, да не се отвора и да се гледа нешто што трае макар и помалце од, пол, од еден час, едноставно нема трпение за такво нешто. Мегуто, кога, слушнав, кога седнав да слушам проповед, тоа беше малку <laughs> поинако, поинакво искуство. И сега, јас нема да наметнувам сите мои проповеди да бидат а, аудио снимки, сакајки слушателите да бидат фокусирани по, на она што се слуша, Да, секојаш има некоја слика. Во ред, меѓутоа, јас знам дека самијата кај луѓе, кај некои луѓе, и дури кај мене, самата понуда на видеоматериал е нешто што едноставно создава некоја одбивност или нетрпеливост, што сега ќе отворам, ќе гледам и така натаму. Има толку многу видео и така натаму. Но јас сакав само да искористам оваа прилика. Значи, денес. Овие две, првите две проповеди бијат материјали, а потоа се надавам осената сабота да има и пренос и сето тоа што следи, па покрај тоа и видеоснимките на, на самите предавања. Значи, чашата на спасението. Кој ќе биде во ведниот стих, што мислите? Ви текнули некој стих со овие зборови? Чашата на спасението. Пред да го отвориме стихот, би сакал да кажам дека оваа серија, значи која што сега ја почнувам, ќе продолжи вечерва, ако даде Господ живот и здравие. следните две саботи по план треба предпладне да имам проповеди. Значи ќе предложи следните две саботи предпладне. Понатаму втората и третата од септември може би попладне и ќе кулминира, ќе заврши серијата Кога? Последната сабота од тромесечието, со Светата вечера. Зошто со Светла вечера? Самиот наслов на темата не упатува на некој начин на неа. Ке отвориме во 116-тиот псалм, 12-тиот и 13-тиот стих точно. 116 псалм, 12 и 13 стих. Овие зборови од секојаш ми се допагеле. Овие два стиха се прекрасни. Деновиве исто така ми го уловија вниманието, ме подсетија на тој благослов на кога секојаш ги читав овие стихови, имаше посебен благослов во нив и би сакал да се занимаваме малку со, со темата на овие, на овие два стиха. Псалмистот постави прашање Што да му дадам на Господа за сите негови добрини што ми ги направи мене? Ви дошло ли некогаш вам вакво прашање на ум? Сте почувствували ли во животот, еве, и кажавте и денес некој од вас на библиска полка, се почувствувале ли лично благодарност кон Господа за се што направил за вас, ама толку силна благодарност да почувствувате, да се прашувате што да направам сега јас за Него. Ова прашање се го поставил псалмистот. Меѓутоа, дава еден интересен одговор. Бидеќи ние луѓето, на што сме склони да помислиме кога ќе поставиме вакво прашање? Што да направам јас за Господа? Да направам некое дело. Еве, а и прилики имаме колку сакате га, еве, зборувавме сестра Христина, имаме други случаеви исто така и така натаму. Христа како го прашувале? Господе или господине или учителе, рави, што да направам? <laughs> дали да се спасам, дали за да имам живот вечен? Прашањето беше што да направам. И тоа е нормално, логично прашање, ништо погрешно во тоа, се разбира. Мегутоа Христос секојаш ќе каже нешто што како одговор што не не да не се добро некои работи се очекуваат на пример почитувај ги заповедите секогаш ги кога прашањето е за спасение за живот вечен како читаш во законот тоа е нешто било познато за евреите меѓутоа во еден друг стих кој што Јован го забележува ќе рече, значи, кога бил прашан што, што да правиме ние, што да сториме, и тој ќе рече, за да ги правиме Божиите дела, и ние. И тој ќе рече, треба само да верувате. Малко ги префразирам неговите зборови. Божието дело е тоа, да верувате во оној кој што тој го испратил. Во овој случај, псалмистот одговара на прашањето малку чудно. Значи, особено кога се работи за некој што имал кралска власт, а со тоа следува и богатство, ако сте на власт, мора да бидете богати. И тоа, ако сте крал, сте богати на законски начин. Вие ги собирате даноците за себе. А ако сте политичар како вие денешните, сте, се сбогатувате на неморален начин. едно, Давид бил крал, и ако некој можел да си дозволи да направи било што, било какво големо дело, од целиот Израел, тоа би требало да биде он. Нели? Знаете како римскиот император Јулијан, отпадникот, сакал да го побие христијанството средината на четвртиот век. Значи, наместо тој да почне како и неговите предходници, односно оние пред Константин, да ги гони христијаните, да ги затвора црквите, тој се досетил на една многу паметна идеја. Значи, цар, император, ја имал сета власт под своите нозе, сето богатство од државната благајна, тоа што го наумил, можел да го оствари. Знаете што решил да направи? Да го издал заповед да се изгради во четвртиот век храмот во Ерусалим, Значи, само двајца, после само двајца први христијански императори, Константин и неговиот син Констанцији, третиот поред Јулијан Отпадникот, кој што и него го крстиле како мал, меѓутоа тој решил да се го врати паганското во империјата, да направи значи една ревизија, да направи едно анду <laughs> на оно што Константин го направил, Дори е, учествувал во еден специјален пагански обред, заборев како се викаше само, со кој што се откажува од крштевањето што го примил, значи се откажува од, од своето христијанство, ги вратил паганските идоли, е, ги пропагирал, се разбира, ги отворил повторно паганските храмови. Значи, направил тој еден куп работи, И се разбира се, тоа не било доволно да се победи христијанството, кое што земало замов, уште пред Константин имало земено голем замов, но знаел дека са, со прогонствата, со старите методи, тоа нема да може да го Црквата уште повеќе растала, колку повеќе била гонета, колку повеќе се леела маченичка крв. Затоа му текнала една паметна идеја – која што на нито еден денешен комунист му нема текнато се уште. На нито еден денешен атеист му нема текнато оваа идеја. Јулијан Панникот бил помудар од нив. Ке го изградам храмот во Ерусалим. Ако некој можел тоа да го направи, да си го дозволи, тоа бил он, императорот на целата Римска империја. Ке го изградам храмот во Ерусалим. Ќе го изградам повторно Ерусалим. Ќе ги вратам сите расејани евреи во Ерусалим. И да видиме што ќе остане од Христовите зборови. Дека Ерусалим ќе го газат незнабожците. Се до крајот на светот. Дека евреите ќе бидат расејани како бескукен народ се до последните времења. Видете колку интересна идеја. Ке го побијам христијанството, нема да ги гонам, ке го побијам тоа што Христос го прорече. Зараме тоа тешко? Како што велеше свој време еден проповедник, кога сите атеисти во светот би собрале, значи би платиле не по еден долар, како што велеше тој, по еден денар наш нека биде. Ке собрат ли доволно пари за да направат такво нешто? Се разбира, евреите одамна се погрижиле. Цело злато и сребро се е подготвено за да се изгради храмот во Јерусалим. Уште одамна, пред многу децении. Но секогаш постои нешто што пречи. Секогаш постои нешто што смета. И Јулиен отпадникот не успел во својата намера. Царот не успел. нокта, кога за првиот ден, после првиот ден, кога започнале значи, градежните активности во Ерусалим, по негова заповед, по негов декрет, се случиле чудни и необични земјотреси на тоа место. Ерусалим, како што знаете, не е трусно подрачи. Многу редко во Палестина се случи земјотрез во историјата. Толку редко што Господ во времето на малите пророци зборува за некој земјотрез што се случил во времето на, на раздаленото царство, значи 300 години предходно, како за нешто што израелците ќе го памтат. Значи, еден земјотрез што се случил 300 години пред тоа израелците го памтале како земјотресот, која беше земјотресот, велеме. Како ние што велиме за 63-та, кога бил земјотресот во Скопје. Тоа не е трусно подраче, но таа ног се случиле еден по друг неколку земјотреси, за да сите дали робови, дали платени работници, дали инженери, кои све архитекти биле таму, кренале раце, едноставно се откажале од таа работа наспроти царската заповед. Така пропанал планот на Јулина отпадникот да ги побие Христовите пророчки зборови. Иеко идејата му била многу мудра. Зарам Давид не можел да си дозволи да направи било што и посакал да направи. Храмот во Јерусалим тој сакал да го изгради. Нели беше така? Но Господ му забранил, нема ти да го израдиш како твојот син. Затоа и остана во историјата тоа име до ден денес Соломоновиот храм. Мегуто како одговорил Давид на ова прашање? Ке ја земам чашата на спасението и името на Господа ќе го повика. Прекрасни зборови, но малку чудно од човечка логика. Значи, прво прашува, што ќе направам, што ќе му дадам на Господ за сите негови добрини што ми ги направи мене. Ваквото прашање, особено поставено од некој што има многу пари и власт, во толку повеќе треба да да се очекува да се направи некое големо дело. Или ако треба да се даде, да се даде некој голем дар, некој голем принос во Божјата црква. Мегутоа тој не го прави тоа. Вдахновен од Светиот Дух ни кажува што е тоа што, што Господ сака да направиме ако на вистина чувствуваме голема благодарност кон Него. Се разбира, не се на одмет добрите дела. Не дека нив не треба да ги правиме. Меѓутоа, ако ова не го правиме, било што друго да, да правиме, ќе биде напразно. Па и нема да има благослов, па и нема да биде нема да има таков полн ефект какви што имале Христовите и делата на неговите ученици на земјата. Ке ја земам чашата на спасението и името на Господа ќе го повикам. Што значи ова чашата на спасението? Зошто пророкот и псалмистот и цар Давид, зошто спасението го става во чаша. Дали спасението е нешто што се пие? Многу интересно. Чашата во Библијата се споменува во фигуративен, освен во буквален смисол, се споменува и во метафоричен преносен смисол на многу места – Меѓутоа, замислете, во целата Библија, многу малку, на само три места, четири односно, со се, овој, со се овие зборови, се споменува во позитивен смисол, како, како благослов. Спасението се разбира благослов. Чашата на спасението е благослов. Чашата Господова, што ќе спомене апостол Павле во Коринтијаните, е благослов, нели? за разлика од чашата и трпезата на демоните, со кои прави контраст таму во 1 Коринтијаните 10 глава. Ајде да ги прочитаме сите текстови кои што чашата ја во фигуративен, во преносен смисол ја поврзуваат со благослов. Например, да отвориме во 23-тиот псалм, познатиот 23-ти псалм. Во средниот век се барало, не секаде се разбира, за да докаже некој дека е христијанин, се барало да го каже на памет 23-тиот псалм. Замислите, веројатно тоа било нешто што децата го учеле во школа, по веронаука или дома уште од своите родители, нешто што веројатно било најпознато да се кажува, најлесно за учење, бидеќи тој не е многу долг псалм, само шест стиха, лесна задача за дете од училишна возраст. Значи, ако некој не го знал 23-тиот псалм, или молитвата Отче наш, тоа било сигурен доказ дека таквиот воопшто не пораснал како христијан или христијанка. 23-тиот псалм. Господ е пастир наш. Бидеќи не е долг да го почитаме целиот. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Значи, со Господ имаме полнина, ништо нема да ни недостасува. И сега следуваат многу фигуративни записи, од кои некои може да бидат и буквални во дадено време и место. Тој ме одмора на зелени пасишта и ме води на тивки води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Се приготвил пред мене трпе за предочите на непријателите мои, си ја помазал главата моја со миризливо масло и се внимавајте, и чашата моја се прелева. Ајде да прочитаме и последниот стих. Само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот. И јас ќе престојувам во домот Господов многу дни, чашата моја се прелева. Кога користите чаша во животот? Кога нешто треба да се напиете, нели? Кога нешто треба да се напиете, па дури не само вие, кога ја полните чашата за некој друг, дали вообичаено така ја полните за да се прелева? Значи, да се троши пијалакот да паѓа на земја. Вообичајно не правиме така, нели? Се случило така да направиме? Кога се случило? Освен од невнимание, се случува намерно некојаш да полниме чашата, да се прелева. Како? Полно да биде. <laughs> Тоа е некој обичај. <laughs> Добро. Мегуто, луѓето не можат секојаш точно да наполнат 100% па мора да се прелее. Некој се случува, некојаш и мене ми се случило, точно да ја наполнам цел. Меѓутоа, некогаш се прелева. Давид тука зборува за чашата која се прелева како нешто намерно. Господ, така ви ја полни чашата, кога ве благословува, што таа се прелева. Што значи тоа? Како? Значи, овој новиот ревидиран православен превод, без апокрифите што е, 23-ти псалм. Кој превод? А, стариот. А, интересно. во Ке го дзирнеме оригиналот да видиме како стои таму. Да завртиме сега во 11 псалм, замисле сите малку само стихови зборуваат за чашата фигуративно како благослов и сите се наоѓаат во псалмите. 11.6 А, се извинам, овој, овој не е таков стих, овој е за проклество, 16 псалм. 16.5 16 псалм, 5 стих Давид вели, Господ е дел на моето наследство и од чашата моја. Што значи ова? Господ е дел од чашата моја. Што значи чашата? Со чашата го символизира севкупниот благослов од неговиот живот. Полнината на неговиот живот. Ти си оној кој го држи в раце наследството мое. Значи, навистина, како што реков на почеток, само со се 116, 12 и 13, само 4 стиха. Чашата ја споменуваат како символ на благослов. Постојат еден куп други стихови, еве ако ги бројам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 други стиха во Библијата, чашата ја споменуваат во контекст на проклество. Само 4 во контекст на благослов, меѓу кои и во ведните зборови од 116 од псалм. И ја ве го споменав 11.6. 11 псалм 6 стих. Псалмистот вели, на грешниците Господ ќе пушти дошт од разгорен јаглен, оган и солфур, и силен ветар ќе им биде дел во чашата нивна. Еве што може да биде чашата, освен благослов. 75 псалм, 8 стих, уште на едно место во псалмите, 75 псалм, 8 стих. Во седмиот предходно вели, но Бог е судија, едни унижува или понижува, а други возвисува. Много интересно. Зашто чашата е во раката на Господа со вино пенливо, промешано. Тој налева од неа и до талок ќе, испи, го испијат виното, се мисли, сите грешници на земјата. Немешано? Да. Точно. И не мешано, да, ово е погрешен превод, не мешано значи неразводнето, неублажено со вода. И секогаш Божиот гнев се манифестира на тој начин. Вино или неразводнето, или немешано би требало да биде. Би сакал да ги прочитам сите овие стихови а вечер ќе продолжиме. Исаија 51 глава. Исаија на две места зборува за чашата. Се разбира, Господ зборува преку него. 51 глава 17 и 22 стих. Разбуди се, разбуди се, стани Ерусалиме, ти кој од раката на Господ ја испи чашата на јароста негова. Чашата што опива. Значи, алкохолното вино, како и во откровението на многу места, е и во Стариот Завет, симбол на Божиот гнев. Виното што опива. Според тоа, бидеќи оне што е предмет на Божиот гнев, автоматски значи дека е под проклетство, Библијата секојаш со овој символ укажува дека, како што вели и мудриот Соломон во изреките, дека алкохолното вино е проклество. Се разбира, не во оние количини кои што доктор Шулц <laughs> ги користи за своите тенктури, но во она што луѓето го пијат и го нарекуваат умерено. Споредено е со проклество земена како символ на проклетство. 22 стих. Вака вели Господ Твој, Господ и Бог Твој, кој го брани својот народ, ете ја земам од раката Твоја чашата што опива, значи на Израел му се обраќа, од чашата на мојата јарост ти веќе нема да пиеш. Со други зборови, доста беа казните, доста беа неволите што те снајдоа, доста, доста беа сите страдања, заради гревот, заради отпадот и така натаму. Еремија 25.17 Еремија 25 глава, 17 стих Ја зедов чашата од раката Господова и ги напоив од неа сите народи, кај кои што Господ ме прати. Што значи ово? Символично. Еремија отишал кај сите народи, се разбира тоа значи кај нивните царски дворци, кај нивните водачи, кралеви, императори, за да ми ја пренесе господовата порака за што? За суд и казна што ќе ги снајде како што Јона направи во Ниневија. Тоа значи ја земав чашата од раката Господова и ја однесов кај сите народи кај што Господ ме прати 49 глава Еремија, во 12 стих, исто така е споменува чаша. 49.12 Зашто така вели Господ, Ете и оние на кои не им беше судено да ја пијат чашата, ќе ја пијат. Па ти ли ќе останеш неказнет? Не, нема да останеш неказнет, туку ќе ја пиеш чашата. Значи, и тука чашата е символ на казна. Пророкот Езекил или Езекиел во само два стиха исто така ја споменува чашата како символ на суд или казна. 23 глава Езекиел 31 и 33 стих. Езекијал 23 глава, 31 стих. Ти, но ова се однесува за Ерусалим, за отпаднатиот Ерусалим, Ти одеше по патот на сестрата своја, а сестрата, ако го читате контекстот, сестрата е сестрата е Содом и Гомор и Вавилон. Значи, пагански, божечки народи. Ти одеше по патот на сестрата своја, затоа и ке ти ја дадам врака, чашата неизина. Ова веќе Израел го вкусил, во времето на Езекијал веќе се наоѓал во Вавилонското робство. Но сега преку Езекијал Господ ги подсетува зошто тоа им се случи, затоа што одеше по патот на сестрата своја. Одеше по патот на Содом и Гомор. му вели 32-от, ај ќе прочитаме 33-от, така вели Господ Бог, ти ќе пиеш од длабоката и широка чаша на сестрата своја и ќе се изложиш на подсмев поради неизината големина. Со пијанство и тага ќе бидеш исполнета од чашата на ужасот и запустувањето, од чашата на сестрати Самарија и Северното царство, кое што предходно отпаднало и било казнето со асирското робство и брат Боден изборуваше за Самарија, мејата сабота. Малко освежување на, за неговите мисли. Оставајќи го Езекијал, преминуваме на Матеј. Во Новиот Завет се секјавате кога мајката на заведеевите синови дојде кај Исуса и бара што? бара две министерски места за незените синови во Божиото царство. Каде ќе читаме прво? Матеј 20 глава, 22 и 23 стих. Има и други текстови во Новиот Завет кои што ја споменуваат чашата, но кои што сега нема да ги читам. Но и тие се однесуваат повеќе за благослов, само ја споменав чашата Господова и чашата демонска на апостол Павле во првото послание до Коринтијаните. Матеј 20 глава, 22 и 23 стих. Исус одговори и им рече, Значи, мајката побарала, заповеда овие мои два сина да седат до тебе, едниот од десно, а другиот од лево во твоето царство. Колку висока позиција побарала. Исус говори им рече, не знаете што барате. Зошто? Можете ли да ја пиете чашата што јас ке ја пијам? Или да се крстите со крштевањето со кое се крштавам јас? На што мислел Исус? На големите страдања. И овие што одговориле? Значи, на крстевањето со оган, големите страдања, големите маки. Тие му одговорија, можеме. Колку плитко и не разбирале на што се однесуваат неговите збори. 23 глава во својот голем укор до фарисеите, символично ги кажува и овие зборови, Двесета глава, 25 и 26 стих. Тешко вам, книжници и фарисе и лицемери, зашто ги чистите чашата и чинијата од надвор, додека внатре тие се полни со грабеж и алчност. Слепи фарисеју, очисти ги чашата и ченијата најнапред внатре, за да бидат чисти и од надвор. Убави зборови. Сите знаеме како изгледа чаша, е, например, од јогурт, ако ја миеме само од надвор. Јован 18.11 слични зборови како и во Матеј 20 глава. Мегуто овој пат кажани кон Петар. Пред да биде уопсен, Петар се обидел да се прави јунак и сакал да го спаси Христа, да не биде уопсен. Го извлекол својот нож и удрил по војниците што биле испратени. Знаеме како реагира Исус, но само во 11 стих му вели Но Исус му рече на Петар, стави го ножот во ножницата, зар да не ја испијам чашата што ми ја даде Отецот. Петар се уште не разбирал дека Исус одел по пат кој што однапред бил трасиран, однапред бил планиран, однапред бил проречен. Тој мислел дека апсењето Христово е некоја незгодна случајност, дека треба да се интервенира за сето тоа да се спречи. Мислат дека Христос ќе биде уапсен, мачен и на крај убиен била неприфатлива за апостолите до последен миг. Зато и Петр многу порано рекол с краја да е Господи, такво нешто нема да те снајде. А Господ му рекол, бегај од мене сатано. Откровение 14.10, познатите зборови од Троангелската вест, што ни кажуваат, конкретно третата ангелска вест, адвентната вест. Значи, и трет ангел по него најде, зборувајќи со висок глас, кој ќе му се поклони на дзерот и на бистата, не, односно ликош, <laughs> ликот, не бистата негова, <laughs> иконата негова нека биде, и прими белек на челото своје или на раката своја, тој ќе пие од виното на јароста Божија, повторно тој старозаветен символ, вино неразводнето, е го тоа, излеано во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред сетите ангели и пред јагнето. Страшни зборови. Да не ги читаме сите поред, цела 16 глава зборува за излевање на на што? На чаши од седумте зла. Секој ангел што исторал по едно зло, исторал чаша. Символично и во визија Јован ги видел ангелите како имаат чаши. И првиот ја излеја чашата своја на земјата, вториот ја излеја чашата своја на морето. Да не читаме какви последици имал сето тоа во секое едно зло, Третиот ја излеја чашата своја во реките и изворите водни, и тие се претворија во крв. Понатаму четвртиот ја излеја својата врз сонцето. Петиот ја излеја чашата своја врз преслаот на зверот. Шестиот ја излеја чашата своја во големата река Еуфрат. И така натаму. Сето ова, значи, се символи на Божите судови, на Божите казни, на Божиот гнев. и 18 глава 6 стих 18 глава 6 стих За големата блудница Вавилон Господ кажува и тоа ќе ја снајде, и тоа ќе го снајде новиот светски порадок. Платете и како што и таа ви плати вам, и дајте и двојно онолку за делата неизини. Замислете, за сите злострства што ги прави НАТО пактот денес, ќе им биде платено двојно. Тоа се господови зборови. Навистина, страшен и ужасен ќе биде денот господов, во кој што горко ќе овка и јунакот. Со чашата со која што таа ве служеше, послужете ја двојно. Страшни, ама убави зборови. <laughs> Ја не му посакувам никому зло. Меѓутоа, ова ќе ја снајде големата блудница и царевите кои што блудствуваа заедно со неа. Чашата. Ние се разбира како и Давид, ја сакаме чашата на спасението, чашата на благословот. Дали некој од нас тука се наоѓа од било која друга причина, освен една. Сите ние сме дошли тука, или ако сте родени во верни семејства, сте пораснале сте останале тука, бидејќи ветрат може да ве издува, било кога, во било која фаза, зошто сме тука, браке и сестри? Зошто сме во црква? Верувам дека можеме да кажеме една причина. Сите ние сме заинтересирани за нашето спасение. Дали е тоа точен одговор? Што мислите? Кој повеќе, кој помалку? Сите ние сме заинтересирани за нашето спасение. Зошто сме денес тука? Зошто вообичајно доаѓаме во црква? Верувам дека сите ние сме заинтересирани за нашето спасение. Има ли некој тука што дошол од друга причина? Има и такви. Некој ќе дојде, надавајќи се дека ќе се изгребе со некој денар од било кој од вас некој ќе дојде, имаше и таков случај, се тој дојдоа двајца луѓе и побара, се извинам, тука слушнавме дека давате ефтини кредити, така ми рекоа, мислам, брати. Значи, такви какви што не се добиваат, било каде, надвор во било која банка или од државата. Едни дојдоа, се извинувам, слушнавме дека најлесно преку вас се идело за Австралија. Имаше и такви. И ви кажам, што, сум, што се сум доживеал во обични работни денови, многу одамна се разбира, не беше скоро, од разни лица кои што влегува низ оваа врата. Мегутоа верувам дека сите ние, повеќето сме тука и доаѓаме тука во црква, и не само ние тука, било каде каже што се оди во црква, Затоа што сме заинтересирани за нашето спасение. Затоа што ја сакаме чашата на спасението. Сме или не сме? Верувам дека сме. Ако сме заинтересирани за нашето спасение, ако сте во можност, повелете и вечерва на продолжение на оваа тема, што значи чашата на спасението? Ке продолжиме и следните две саботи предплодне, како што реков, ке продолжиме и наредниот месец, ке завршиме со света вечера на крајот на ова тромесечие. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.